Ahunemen din den San Martiko harrikoz kigunian, dena prestik ziren abentian bostian zabaltzeko. Zabaltzian arrapusatzia gaizki hartu die, skiguneko zuzendaia den Dominique Rousseau. Eska idi, uh, le président Marc Macron hier, euh, j'ai bien peur que les stations ne puissent pas ouvrir pour les vacances de Noël. Ça a été un petit peu la douche au froide quand il a annoncé ça uh, hier soir. Igan gailiak eta beste materialak oro prestik dutie eta sajulaiak ez badia uanu enplegatuk, hen postientako formatuk dia. Frantziako lehendakaian iranen abea, untxalaz urtailan zabaltzen ahalko die, segurtantza mezuen errespetatzez. Eran nahi baitu ujatuzko mezuak, salbu skiatzian nurbeaen haitia datekila maska sunian begiatzia ala ez.